أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني أنا في سبيل الله طارت خطوتي وعلى طريق الله طال لساني otak.com Sova put vjernika نبيل الهدى رائد وبالإسلام وصاني يا إله واحد وديني في الدنيا خالد نبيل الهدى رائد وبالإسلام وصاني إخواني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أنا الإسلام oprosti majcu, dakle nema niti mirisa, niti ukusa, međutim, šta? Ostala fleka nije mogla, i nakon dobro pranja nije mogla da se skloni fleka, dakle ovo je stvar koja se šta? Koja je dozvoljena, dakle koja ne, ne škodi. osnova je kod srebra i zlata da je tehrim, kao što smo to spominjali u prošlim hadisima koje se sjeća, da je zabranjeno korištenje posuda od srebra i od zlata, da je zabranjeno koristiti posudu ako na njoj ima šara ili ukraš, ukrasa od srebra ili od zlata, da je haram koristiti takve posude. Međutim, Allah poslani se na ovom hadisu koji bilježi Buhari, imao je čašu za čepljenu, dakle, sa, sa srebrom. Dakle, pukotina bila za čepljenu sa srebrom. ها اشتاكم البرادين ودين الله غايتنا ستعلو اليوم فوق أوطاني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام رباني والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين večeras ti s Allahom te bar htjela dozvolom uh, hadis broj 20, znači 20 hadis iz knjige Bulugul Maram. Uh, dakle, na ovo poglavlje ima još dva hadisa, onda ćemo početi sa ovim poglavljem, inšalo tada ako budemo imali vremena, inšalo, sljedeći poglavlje. Al muhim. Prenosi je Imran ibn Hussein radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i njegovi prijatelji da su uzne, uzeli abdest iz mješine ili od pos, iz posude jedne mušnikinje. A? Dakle, uzeli su abdest iz te posude koja je dakle, bila od kože, ako znate one posude od kože, što su mješine, kako se zovu. Jeste, bare kalaufiku. Nam. Dakle, ovo je poduži hadis, međutim, dokaz iz ovog dugog hadisa je, dakle, samo ovaj dio koji prenose Buhari i muslim. Nam. Prva stvar koja može da se uzme, dakle, jeste, također ima veze sa onim što smo govorili prošli put kada smo govorili o koži i o razilaženju učenjaka, e, da li koža postaje čista sa štavljanjem ili ne postaje čista. Ako se sjećate iša lotara, pa smo tu spomenuli neke stvari na, na, na čemu su se složili učenjaci i neke stvari na čemu su se razišli. Je tako? Pa nismo, dakle, određene stvari, nismo rekli šta je rađih kod određenih mesela, da je to odabrano ispravno mišljenje, već smo neke stvari ostavili zbog, dakle, jakog razilaženja među Selefom Rahimehullahu Teala, a drugim pitanjima smo, jel šta, dali, odnosno odabrali smo ispravnije mišljenje, bare kalau fikom. Dakle, prva stvar iz ovog hadisa, a to je da Allahu poslanik i njegovi prijatelji, lahi alaihim, da su uzeli abdest iz mješine žene mušnikinje, mutefakun alaihi, je tako? Prva stvar, koja se uzima iz ovog hadisa jeste dževazu istemali džildil, džildil mejta bade dabog hata fil majat. Prva stvar koju vidimo iz ovog hadisa jeste da je dozvoljeno korištenje kože od životinje koja je umrla, dakle sama po sebi, nakon nakon čega? Nakon štavljenja. Dakle, dozvoljeno koristiti u kožu, odnosno dozvoljeno koristiti posude od takve kože nakon što je šta nakon što se uštavila. Fa wudu'u sallallahu alayhi wa sallam min ma'il mazada iqrarun lil isti'mali waridan bihi. Jer Allahov poslanik se abdesio sa vodom koja je dakle u takvoj posudi, a? Dakle koja je u toj posudi od kože koja je uštavljena, kažem, sami čin Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam da koristio tu vodu za abdest je dokaz da je to ispravno i da je Allah poslan se nama zadovoljan s tim. Je tako? Dakle, ovdje, kada se govori o ovoj koži, misli se na životinju čije se meso jede. Je tako? Dakle, to valja spomenut na komentar ovog hadisa, jer smo to onda bili govorili, je tako? Bare kalahu fikum. Ovdje kažemo zašto je šejh ovdje, dakle, protestirio da je ova koža od mejte, dakle, od, od, od crknule životinje, odginu, uginule životinje. Zašto? Zato jer je bila u rukama mušlikinje. Svatate ovo barekala ofikum. Dakle, ovca koju zakolje mušlik, ona je neđis, ona je prljava. I njeno meso i njena koža. Da bi koža bila čista, mora da zakolje musliman. Dakle, da zakolje musliman tu ovcu. Da ponovim ukratko samo, uh, ukratko i ono što smo govorili prošli put. Kada govorimo o koži a, i o štavljanju kože, da li sa štavljanjem biva čista ili ne. Prvo moramo da napravimo razliku, odnosno dvije vrste životinja, životinje čije se meso jede i životinje čije se meso ne jede. Što se tiče životinja čije se meso jede, poput ovaca i krava i slično, slično tome, je tako? A? Ona koja ugine sama po sebi, jel? crkne, ili je za kolje kafir ili mušnik, njena koža je neđisa. A? Nakon E, stavljenja postaje čista. Dakle, što se tiče da je, da je prljava, kod toga nema razilaženja. Da li postaje čista štavljenjem, kod toga ima razilaženje. Pa smo rekli, dakle, odabrano i stav kod ambelijskih učenjaka je da čak ni šta, ni štavljenjem ne mora da postane čista, bez obzira što se meso te životinje jede ili ne. Svatate. E, dakle, to što se tiče te vrste životinja. Druga stvar, E, kada su štavi, rekli smo šta, da je čista i to je inšala odabrano mišljenje, ali ono drugo mišljenje, od, dakle, mišljenje Hambelija, tako. Onda smo rekli, a, životinja čije se meso jede, kada je musliman za kolje, šerijetskim klanjem, onda koža postaje čista samim klanjem i ne, dakle, da bi bila čista, ne mora uopšte da se štavi, jer je čista samim klanjem. Klanje je čišćenje i mesa i kože. A? Dakle, ovca ko, koju je musliman zaklo, ta koža je čista, bez obzira štavila se ili ne. Štavljanje je bitno samo za koju životinju, koja je sama crkla. A onda to, posle toga dolazi druga vrsta životinja, to su životinje koje, čije se meso ne jede. Jel' tako? A? Pa smo rekli, Hanefije i Šafijije smatraju da se i ta koža, da biva čista šta? Da biva čista štavljenjem. Jel' tako? Osim ko što kaže Hanefije, uh, e, koža svinje, ili osim, ko što kažu šafije, koža svinje i psa. Je tako? Dakle, te dvije kod anefijskih, kod imama Ebu Hanife, lično, i kod imama šafije, te dvije vrste kože, kažem, ne mogu šta da se očiste. Je tako? A? A kod drugih učenjaka, učenjaka Hanbelijskog mezheba, Uh, ne može da se očisti koža životinja čije se meso ne, ne jede. Je tako? A? I Dakle, dokaze spominjali, je tako? Da ne duljimo, dakle, oko toga samo smo, dakle, htio ovo ukrako da spomenem, ovo razilaženje. Nam. E, druga stvar koja se iz ovog hadisa može uzeti jeste da voda koja se nalazi u toj mešini, od mešina od štavljenje, štavljene kože, ta voda je također čista. A? Jer sećate se kad smo govorili uh, učenjaci, koji dozvoljavaju kožu životinja čije se meso ne jede, dakle koji je dozvoljeno za korištenje, a? i koja biva sa tim čista, a? neki od njih kažu pod uslovom da nije u tečnim stvarima, jer koža kada se osuži onda je čista, ne može da pređe na, na tijelo. Međutim, kada postane mokra, onda sa tim postaje prljava, je tako, varekala u Isto to važi za one učenjake koji, recimo, kožu od ovce, ne smatraju čistom ako je nije musliman zaklo ili ako je, ako je crknula sama po sebi. Ko što je to stav hambe, Hambelija, većina hambelijskih učenjaka ovca koja ugine, kao što rekao smo, ne može da se njena koža očisti sa, sa štavljenjem. Svatate to bare kalafikom. Međutim, kod drugih učenjaka, i nema sumnje da je to ispravno mišljenje. Da je ispravno mišljenje da šta? Da se ta koža čisti sa čim? Sa štavljenjem. Sećate, da to smo, to smo govorili. A? Jeste, koji govori ejuma uh, e, diba ejuma ihabin dubik uh, e, fakat tahur. Koja kod koža se, jel? I ne samo to, i uh, kada su ashabi rekli Allahov poslanić, je uginula. Kada im je rekao zašto nisi uzeli njenu kožu, da se okoristite, da je uštavite. Pa su rekli, ona je uginula. Pa je rekao Allahov poslanić, uh, štavljanje te kože je njeno čišćenje, ako se sećate. Barakallahu fikum. Dakle, E, čak i voda koja dođe do, do te kože, ako je ona štavljena, kažem, i od životinja čije se meso jede, da izađemo dakle, iz toga razilaženja, a? onda i ta voda čista, ne može da se isprlja nam. Zašto? Zato jer je, kao što rekao smo, m, mm, zaklana životinja od mušlika, jel? da je mejita i da je muharrema, da je haram da se jede i da je haram da se koristi, dakle da je prljava. Međutim, njena koža se očistila štavljenjem. Je tako? Treća stvar, e, dakle spominje pa kaže mejta, hije ma mata hatfe enfihi, au kutil ala hejatin gajri mašrua. Dakle, mejta, crkotina, može se kaže, ili uginula životinja, jeste ona koja je, dakle, umrla sama po sebi, ili je ubivena, ali ne na šerijetski način. Dakle, ubivena je a ne na šerijetski način, wa iza zekahu mušrik, fakat kutila ala hejatin uh, eh, gajri mešrua, i kada je mušrik za kolje, kada mušrik za kolje, dakle životinju, onda se i to ubraja u ubijstvo, odnosno ubijanje životinje na nešerijetski način. Svatate ovo, barakala. Dakle, kad mušnik zakolje nožom, isto ko što mi radimo, sve zakolje nožom, fino, preseče joj arteriju i, i grkljan i šta ti ja znam, opet se to smatra trkotinom ta životinja. Svatate, barek Allahu, fikum. Da bi koristio njenu kožu, moraš da je uštaviš. A? a rekli smo kada musliman zakolje ovcu, da bi koristio tu kožu, a? ne moraš da je štaviš. Da je štaviš moraš radi drugih razloga da se ne bi pokvarile ili da se ne bi u nju ulegli neki mizavci, šta ti ja znam. Svatate te barek Allahu, fikum. Ona postaje čista, sav, svaki njen dio, i njena kost, i njena koža, i njena krv, halalite, ne njena krv, zaklos je da bi je očistio od krvi, da bi krv izašla, i njeno meso, i njen šahan. Kako se kaže šahan? Loj. I, i loj te životinje. A kad crkne životinja ili je za kolje mušnik, sve ove nabrojane stvari se smatraju neđisom prljavštinom, a? Svatate ovo bare kalafikom. Samo je dakle u pitanju šta? Je li musliman ili je mušnik? Musliman za kolje ovcu i tebe i ti moraš sa to meso da prebaciš iz posude drugu posudu i ruke jel malo isprljaš sa onim, dakle ne dem mesfuh, ona prva krv koja je u mlazu, dakle izašla iz, iz, iz tijela životinje, već ono što je u mesu, što ne može da se otkloni od mesa, jel tako? A? Dakle, samo jednostavno, može da, ne moraš da opereš to. Dakle, to je čisto, je tako? Međutim, ako je to sa životinjom a, e, koju je zaklo mušnik, a, ako je mokro to meso, samim dodirivanjem, bez obzira da li bilo krv na tom mesu ili bila neka druga ona tečnost koja nije krv, ne znam kako se to zove, a? ona provida tečnost koja na mesu, koja nije crvena, jel? A? Kako limfa, bareka lofikum, i ona se smatra, i ona se smatra prljavim, bareka lofikum. Taj, četvrta stvar, evanil kufar, el međhul haluha tahira, posude kafira, čije je stanje nepoznato, se tretiraju čistim. A? Je tako? Dakle, ovo je ono što možemo da izvučemo iz hadisa. Iz ovog hadisa. Li enne el asl tahara, zato što je osnova kod posuda šta? Čistoća. A posebno kod kože, ako znamo da je koža uštavljena, je tako? A? Niko neće koristiti neuštavljenu kožu da bi u nju usipao vodu. Zamislite, uzmi kožu, kožu od ofte ili od koze, koja nije uštavljena, i napuniš je vode. I na rano. Šta bi bilo s tom vodom? Ona bi izašla ko... Eudu bila... <laughs> bi li mogao sa čovjek da se umiva ili da uzme abdest ili da je pije? Ne bi mogao. Svatate to bar vikom. Znači, štavljenjem nije sa kože, dakle, kada se kože uštavila, sa nje više nije moglo ništa da pređe na vodu. Od onih stvari koju, koja koža ima sama po sebi, šta će da mast ili neki neugodan miris ili boja. A? Svatate to, barek Allah fikum. Tajib, fela to zulu bi šek fi neđasetiha ev isti'malihim leha. I ne može, dakle, da se otkloni ta, dakle, ta osnova sa sumnjom, a? ne može da se otkloni, ko, koja je osnova? Da je čista ta posuda od kože, tako. A? I ne može, dakle, ta osnova da se ukloni sa sumnjom, pa da kažeš, ko zna, možda nije, možda jeste, dakle, ta sumnja se ne može, odnosno ta, ta osnova ne može da se otkloni sumnjom, i stvar ostaje na svojoj osnovi, to je da je čista i da je dozvoljeno da se koristi. Jel tako? Barakallahu fikum. Emma neđasetu kufari fi, kauli, fi kaulihi ta'ala innama mušrikuna neđas, fahu neđasa, neđasetu i etikad, u elejset neđasetu, neđasa hisije. A zatim kaže, a što se tiče uh, neđaseta, odnosno prljavštine kjafira, za koju Allah subhanahu ta'ala kaže, u istinu su mušnici neđis, a? neđis, Ovdje se misli na neđaset njihove akide, dakle na prljavštinu njihovog vjerovanja, a ne na, dakle na, na dakle na, na, na, na neku materiju, prljavu, svatate, bare kalahu, fikum. Zbog toga a, e, nije obaveza kada čovjek ima odnos sa kitabijom, a, ehlul kitabika, jel? Kada ima, nije, dakle, kada musliman ima odnos sa nekom od e, žena ehlul kitabije, jel? Jel? nije mu obaveza ništa osim onog što mu je obaveza kada ima odnosi sa muslimankom. Svatate me to, barek Allah fikum. A? Jer dakle ona sama po sebi nije prljava. Već kada se kaže inemal mušikune neđes, mušiti su neđis, misli se šta na neđaset njihove akide, na prljavštinu njihovog vjerovanja, a ne na prljavštinu njihovog njihove vanštine njihovog tijela. Tako. Taj. Dakle, وهي kel muslima fi kiyamiha habi shu'uni al-manzil i ona je dakle ehlul ka ima iste propise odnosno ista je kao muslimanka u dakle kućnim poslovima i ovim ostalim dunjalučkim poslovima tako fi edadi ta'ami wa sharabi wa gairi zalik i u spremanju hrane i pića i ostalim stvarima sva to govori sala fiku ako ima neko neko pitanje Da. Da. Inšalav tena nema kontradiktornost. Ne, u smislu, kad se govorilo o posudama, jedno je sada kino... Mora na, naravno, ne, ono kad smo govorili, bili smo, a sad je rekao, nahnu bil erdi ehlil kitab, mi smo u zemlji ehlul, kita, ehlul kitabija. Da li možemo da koristimo njihove posude? A? Pa Allah u poslanicu kaže, nemojte ih koristiti, osim ako ne budete našli druge, operite ih, a onda ih šta? Onda ih koristite. Dakle, ovdje kada se, kada Allah posljedno kaže operite ih, znači da budeš u, ubeđen u njihovu čistoću. A? Dakle, nije obaveza, dakle, u svakom slučaju, ono kao što smo, dakle, prošli put kada smo spominjali, da ih u svakom slučaju opereš. Allahu poslanik ti je naredio da ih opereš u smislu šta? Da si 100% ubeđen u njihovu čistoću. Svatate ovo bare kalahu fikum. Jel' tako? Dakle, kada si ubeđen da su 100% čiste i da nema, dakle, nikakvog neđaseta, onda ti je dozvoljeno da ih koristiš. Svatate. A ono što sam spomenuli, dakle, od tepsira, da ih čovjek opere, dakle, za svaki slučaj moguće da je u tome bilo šta, svinsko meso ili alkohol, onda kada ta sumnja ima svoju osnovu. Sada ta toga govori sa lautikom. Ovdje Allah u poslanju se je koristio, i dakle ovo je hadis kojeg bilježi Buhari muslim, koristio dakle ovu posudu, gdje smo stali? Ovdje, ja. Od ove mušikinje, zašto? Zato jer je 100% bio ubeđen da u toj posudi nije bilo ništa, od čega? Od onoga što bi moglo da ispravlja tu posudu. Svatate. Jer kada su nasuli vodu, vidjeli su da je voda ima sva svoja, dakle ima sva svojstva vode, providna je, ima ukus vode i ima miris vode, odnosno nema nikakav ukus, niti ima miris, niti ima boju. Sada to je na pitan. A? Dakle, Allah poslani se ubedio to, zbog toga je koristio. Dakle, ako se čovjek ubedi u čistoću neke posude, dozvoljeno mu je da je koristi. Svata to na pitan. Ja, da, da, su, da su posude čiste, osim ako dođe sad taj hadis jeste, sad jeste. Osnove, da, dakle, osnove da su čiste. Kada smo govorili o kitabijama, Allah u posljednjem je spomenuo to radi čega? Radi mogućnosti da su njihove posude korištene alkohol i svinsko meso. Svataš? Dakle, kada nađeš nekog mušnika, dakle, pitanje koje je prošli put bilo postavljeno, a, imamo, dakle, rješenje za to pitanje. A to je kada čovjek, sad imamo, kada čovjek ode, dakle, kod nekog od svojih rođaka, a, koji je kafir ili mušnik, da li smije kod njega da pije ili da jede. I naravno da ovi, ovi hadisi te kako, dakle, ima dakle čovjek problematiku da li da jede kod njih ili da ne jede. Znam su kafiri mušici. mušici. Međutim, naravno, a? međutim ako čovjek je 100% ubeđen a? da nisu isprljate te posude, odnosno da nisu e, isprljate sa prljavštinom koja je kod muslimana prljavština, kao što je svinsko meso ili alkohol recimo, ili meso neke druge životinje koja je A? Znači, znaš da vode ljudi računa o čistoći, dakle, u smislu, kako se kod muslimana tretira čistoća, svata toga barekala u fiku. A? Dakle, u mnogim muslimanskim, da kažem, zemljama, kod Arapa, ili kod nekih drugih, jel, muslimana, ono što oni tretiraju čistoćom, i što u stvari jeste čistoća u islamu, mnogi od naših ljudi, dakle, iz Evrope, ne bi nikada dakle, jeli iz tih posuda. Svatate. Zato što to smatraju dakle, da nije dovoljno čisto. Svatate, da nije higijenski. Dakle, koji god bio na hađ vidio je, dakle, restorane, kakvi su afganski i pakistanski restorani po Medini. Dakle, <laughs> neće ljudi da jedu tamo. Zašto? Zato, iako kažem, šeri, sa šerijetske strane je to dovoljno čisto. Svatate, nije prljavo. Ali mnogi ljudi su navikli na, na bolje tako da se, ja, ja, tako da uopšte to neće da koriste. Dakle, ovo je, inša Allah, jednostavno rešenje za ovaj za ovaj problem. Nam. Sad ćemo da dođe, inša Allah, sljedeći hadis koji je slične problematike. Dakle, mi smo spominjali e, prošli put hadise. Nekome od vas će opet reći ovo je kontradiktorno. Šta je ovo? Na? Ja, dobro pojasni, ovo ta, ja sam imao šuku. Naravno, alhamdulillah, alhamdulillah, i to je dobro. Naš, <laughs> alhamdulillah, dobro smo, inša Allah, tjela, ovo, ovdje se, dakle, misli se šta, da čovjek bude ubeđen da je to čisto, je li tako? A? imaš na primjer tetku kafirka, donese ti kahvu. Kažeš dakle, da li je kuhala u posebi alkohol ili, ili dakle znaš da nije. Dakle znaš da ne koriste oni to bez obzira što im je akida mušička, znaš da ne koriste stvari koje su kod nas muslimana neči. Svatate ovo bare kalahu. Fiku. El muhim ali peru vodom. Peru vodom, jer tako? A i kasnije ćemo govoriti o vodi, ono što smo onda bili spominjali, Dakle, to ćemo kao uvod u novu temu, nadam se da ćemo spomenuti prvi hadis ove teme, a to je odklanjanje prljavštine. Kad smo bili rekli da ne džaset, ne može da pere ništa drugo osim voda, pa se neki pobunili što ne može, kako ne može. Ali mi ćemo to spomenuti, inša Allah, i dokazat ćemo im da su oni hanefije, inša Allah, teala. <laughs> Barakala fikum. 21. hadis od Enesa, Ibn Malika, radijallahu anhu, kaže uh, posuda Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme se razbila a fatakhadha makana sha'bi silsilatin min fidda akhrajahu buhari dakle razbila se posuda Allahovog poslanika pa je on dakle na rupu dakle na put, na pukotini je bila pukotina na toj posudi misli se na na pehar ili na čašu iz koje je pio Allahovog poslanik sallallahu alaihi ve selleme a na toj pukotini gdje je bila dakle rupa ili ili a, gdje je propuštalo vodu, Allahov poslanik sa selam je uzeo žicu od srebra, a? Ili lanac, lančić od srebra, pa je šta? Pa je dakle zatisnuta ta pukotina ili ta rupa. Kako je zatisnuta? Ili kovanjem, kako su tada u to vrijeme kovate, dakle te čaše i posude od metala, ili kovanjem, ili kako se to kod nas kaže onom lemelicom ili letkonom, Zaletovali, jel tako? التكو Svatate ovo bare kalafikum. Alas, dakle ovo je hadis smo preveli inša Allah dobro. Taj prva stvar koja može da se uzme iz ovog hadisa. Ma dame enel asl fi estimali zehebi vel fida huve tehrim kema jae fi en il v النصين inema ubiha fihima je فيهما bi muridin nas. Prva stvar, osnova je kod srebra i zlata da je tehrim. Kao što smo to spominjali u prošlim hadisima, koje se sećate. A? Da je zabranjeno korištenje posuda od srebra i od zlata. Da je zabranjeno koristiti posudu ako na njoj ima šara ili ukraš, ukrasa od srebra ili od zlata. Da je haram koristiti takve posude. Međutim, Allahov poslanik se na ovom hadisu koji bilježi Buhari, imao je čašu začepljenu, dakle, sa sa srebrom. Dakle, pukotina bila začepljena sa srebrom. A? Šta ćemo da radimo? Ono što radi Ahli Sunna vel Džema, jedan hadis tefsiri s drugim hadisom. Na određenu temu pokupi sve šarijetske dokaze. Dakle, rekli smo, osnova je korištenje, osnova je da je haram korištenje srebra i zlata. A? Osim u stvarima koje je šarijetski tekst, kod kojih je šarijetski tekst napravio neku iznimku. Svatate? A? Osim kod stvari kod koji je šerijatski tekst napravio iznimku fe innema ubiha fihima je tekaju do bimuri dinas. Dakle, ono što se dozvoli od korištenja srebra i zlata, to mora da bude dokazano sa, sa šerijetskim dokazom. Svatate, mi kažemo osnova je zabranjeno korištenja srebra i zlata. Ti kažeš, dobro, dozvoljeno je prsten od srebra. Ja ti kažem, ok, dozvoljeno, ali moraš da da imaš dokaz da to dozvoliš. Ako nemaš dokaz, onda ostaje na osnovi da je haram. I onda ti doneseš dokaz. Svataš ovo bare kalafikom. A? I to isto važi da, za ovaj slučaj. A, druga stvar, dževazu islahil ina al munkesir bi fidda jesira ev silsila latifa indel hađa ila islahil ina al, al munkesir. Dakle, dozvoljenost popravljanja posude koja se razbila sa nešto malo od srebra, dakle, ako je potreba, dakle, za tom posudom, jel, da je, šta, da je popraviš. Dakle, opet se ovdje se vraća na nijet. Nijet pravi razliku između propisa. Ako ti je nijet da je ukrasiš, da je uljepšaš sa srebrom, onda ti je haram. ako ti nije nijet da je uljepšaš, a, već samo da začepiš tu rupu kako ne bi curela voda iz nje, onda je dozvoljeno. Svatate ovo bare kalofikum. Dakle, nije ti kako veliku veliku ulogu u fikskim, u šerijetskim propisima općenito. Sada te ovo barek Allah fikum. Nije ti taj da li će Allah od tebe primiti neko dobro djelo ili neće. Svataš. Nije ti taj da li ćeš ti glava biti osjećena ili neće. Dakle, nije te. Ti hoći da pogodiš jelena, pogodio si muslimana i ubio ga puškom. A? Ako ti je bio nije da ubiješ muslimana, leti ti glava. Ala. Ako ti je bio nije da ubiješ jelena, ali ipak si ubio Mustafu, A? Onda ti ne ide glava. Dakle, taj nijet i kako igra veliku ulogu. U čemu? U donošenju propisa. Svatate ovo, bare kalahu fikum, nam. Za prsten? Rekli smo da je prsten dozvoljen srebr za muškarca drugim tekstovima. Jer je Allahov poslanic sveme to radio. Svatate. Dakle, da nemamo te dokaze, onda bi morali da se vratimo na dva hadisa koje smo malo prije spominjali. Da je zabranjeno korištenje srebra i zlata u bilo kakve sprave, svatate? Osim kao, kao, kako se kaže to, na kdejn, dakle kao valutu, glavnu valutu u državi. Jer tako bare kalafikom. Nam. Treća stvar, el hađa huna, lejse ma'naha, enehu la jeđid gajreha min el hadidi wa nuhasi wa sufri au nahviha. Dakle, potreba za tom posudom, u ovom, dakle, hadisu koje spominjemo, ne znači da Allahu u poslednje nije imao neki, neku drugu vrstu metala, kao što je bakar, ili kao što je, šta ti ja znam, olovo, a? ili neka druga vrsta metala. Dakle, ne znaš i to. Ovdje se radi samo šta? Da se začepi ova rupa. A? Da se začepi ta pukotina na, na posudi. A? Da li je bilo moguće da lao posljedice je imao nekog drugog metala? Ako je imao srebra, onda je imao sigurno nešto što je jeftinije od srebra. A to je gvožđe. Imao je prljavština i na olovu i na bakar. Jer podeleni bakar. Al muhim, dakle, mislim... Mislim da nije to, dakle, nema sumnje da se ne radi o tome, već se radi o tome da je... Da je... Jeste, da je, dakle, uzo bilo koji metal da se šta da se začepi ta posuda, je tako? Barakallahu fikum. Nam. Wa inna ma ma'naha an yata'allaqu bi islahihi gharadun min ghayri al-aghradi zina. Već se šta, već se radi ovome ovde, da je htio da se popravi posuda bez, dakle, ne sa nijetom ili sa ciljem da se uljepša ili da se okiti ta posuda sa onim, kako se kažu, ono... Uk jeste ukrasi one šare od srebra i zlata. Dakle, nije to uopšte bio cilj, niti je bio nijet. Jedino je bio šta nijet da se popravi i da se popravi posuda sa tom srebrnom žicom, je tako? E, nam. Zatim ovdje spominje šejh pa kaže korist jedna fajda, dakle iz ovog što smo spominjali. E, dozvoljeno je ženama da se kite sa srebrom i zlatom. Od onoga što je dakle uobičajeno, a? dakle nakit koji je uobičajen bez obzira koliko ga bilo. A? Pa makar da je bilo puno, dozvoljeno je, svatate. Dakle što je uobičajeno, lan, lanci ili, ili narukvice ili prstenje ili šta ti ja znam, Dakle, bez obzira koliko ga bilo, dozvoljeno je ako se radi o stvarima koje su dakle normalne, uobičajene, svatate. Nešto što nije uobičajeno, dakle, da se sa njim žena kiti, nema sumnje da je zabranjeno, svatate. Hmm? Kao, na primjer, šta ja znam? Dakle, ne, ne znam, nema jedan primjer sa trenutno. U stvari, kao što rade kod nas džahili, mušnici, dakle, napravi, napravi ženi prsluk od, od, od onih eh, zlatnika. Jeste cijeli, dakle, prstuk, napravio je prstuk od zlatnika. I ona to obuče i na, na svatu. Nema sumnje da je to. El muhim, dakle, ono što je uobičajeno, rekao smo, od, od, od, eh, od nasvita za ženu, jel? Vajubaho li ređuli hatim min fiddati la min deheb. A dozvoljava se, dakle, čoveku prsten od srebra, ne od zlata. I dozvoljeno je kićenje oružja u adavatul katli i, i sprava za ubijanje koje se to spraveduje? Oružje, sablje, koplja, na? nam bima džeret bihil ada ajdan, takođe ono što je uobičajeno. Svatate. Dakle, sablja, na, na sablji piše ime Muhammed, recimo. Ili sablja, na njoj imaš nacrta neki harf ili tako nešto. Ali ne da cijela sablja, sablja bude od zlata. Jer smo to prošli put govorili da je to, šta? Da je to zabranjeno. Jer tako? وَكَذَا مَا da'at ilaihi hađa min ribat il esnan, ili ono na šta poziva, dakle, potreba od spajanja zuba, a? da spoji zube, ili da potpuniš neku prazninu gdje je nekad bio zub, ili gdje treba da bude zub, da napraviš, dakle, da staviš zlato ili srebro, u istihadu enfi, u nahvi dalik, ili da čovjek sebi napravi nos od zlata ako nema nos. A? jer je sve to šta, jer je sve to. Uh, u sunetu bilo jedan od saba koji nije imao nos, nos mu je bio sečen, dakle napravio je sebi nos od zlata kojeg je nosio. Sada te obarek kalahu, fikum, nam. Dakle, one stvari, dakle, čovjek ima potrebu za njima, ali ne sa ciljem kićenja. Svatate, za muškarca, kažem, ne sa ciljem kićenja. Dakle, na, na primjer, čovjek napravi sebi zlatan zub sa ciljem da pokazivanja dakle njegovog bogatstva i da okiti sasvim sebe, je tako? Ja? Međutim, dozvoljeno, dakle u tom slučaju nije dozvoljeno. Dozvoljeno da stavi zlatan zub, da jednostavno začepi tu rupu, jel? Ja? Sata to bare halafikum. Nam, alhamdulillah. Nam. Taj. وما أدى ما جاءت النصوص بإباهته فإنه حرام لا يجوز. A mimo ovoga što smo spomenuli, a, E, E, dakle, i mimo teksta, sve ostale stvari su zabranjene. Fela je džuz li zukuri kibaren au sigara lubsu azdehebi au il fidda. Dakle, mimo ovog nije dozvoljeno, dakle, nije dozvoljeno muškarcima, bez obzira bio on star ili mlad, da nosi zlato ili srebro. Dakle, ni jedno ni drugo nije dozvoljeno muškarcu nosi ni zlato ni srebro. Dakle, nema razlike između srebrne narukvice za muškarca i zlatne narukvice za muškarca. Ili lanac srebrni ili zlatni. Ni jedno ni drugo nije dozvoljeno. Dakle, muškarci se dozvoljeno samo srebrni prsten. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Vala dja'alahu uh, selasile au sa'at. I nije mu dozvoljeno da nosi lance, niti, dakle, one lančiće oko vrata, niti satove, dakle, sat od srebra ili sat od zlata. Također nije dozvoljeno. Evo, ezararir ili da nosi ovaj, kako se kaže ovo, dugmat, jel, od srebra ili od zlata, nam, <clears throat> ili kako se zove ova, ova šnale od kajša, toka od, od kajša, da bude od srebra. Dakle, spomenuo je sve ove, dakle, neke vrste koje su i danas i kako popularne i poznate među ljudima. Evo, kalemen, evo mi stahen, ili da čovjek ima pozlačenu ili zlatnu hemisku, na, ili ključ od srebra ili od zlata. Dakle, sve su te stvari u koje se ne smije, da se koristi zlato i srebro. Evo i tihad, evani, ezehebi, evo il fidda, tuhfen, evo gajrihi. I nije mu dozvoljeno da koristi posude od zlata ili od srebra, dakle, iz oholosti ili iz nečeg drugog. Nije dozvoljeno da se koriste takve posude. Nam. A zatim kaže ovdje, dakle, ovo se odnosi dakle, na ove arapske zemlje, na Saudiju, na Kuvejt i tako dalje, na Emirate. لا حول ولا قوة إلا بالله وعليكم السلام ورحمة الله طيب كاجة أما استعمال الفدة في الفنادق الراقية والمتائم الممتازة أدوات للأكل آه، كجعلها سهونا أو ملاعق وشوكا ونحو ذلك فلا شك في تحريمه ومخالفته لنصوص النهي عنه. Dakle, ovo je na kraju spomenuo, pa kaže a što se tiče hotela, odnosno što se tiče korištenja srebra a, ili zlata u hotelima, dakle skupocenim hotelima, koje je bio na haš video je takvih hotela, ili odličnim restoranima, dakle, a, da se dakle koristi srebro i, i, i, i zlato u kićenju ili u nekim posudama ili predmetima koje se koriste u tim takvim hotelima ili u, u restoranima, kao da primjer da pravi tepsije jel, od srebra ili od zlata, ili kašike ili viljuške i slično tome, nema sumnje da je to haram i da je to suprotno šerijetskim tekstovima, dakle koji to zabranjuju. I zatim ovdje kaže i na vladarima jel, ili onima koji imaju mogućnost i moć i kudret jel, da to zabrane i negiraju, moraju to da urade. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Dakle, onaj koji je bio na hač video takvih hotela, ima koliko hoćeš, i restorana, uđeš u njega, ili oni iz Emirata, na primjer, što imaju one njihove hotele i u kojima se, avaj, u kojima uživlja, uživaju ovi kafiri iz Evrope, la haule, la kuvete, la bilah. Nisu poznaći, ono je messing. Ono je messing, ali samo samo dakle način kako je napravljen ukrašavanje mešćida bez obzira da se radilo o srebru ili ili ili zlatu ili nečim nekim drugim ukrasima nije dozvoljeno jer Allah poslanik sebe spomenuo da je to jedan od znakova sudnjeg dana da će da će se ljudi natjecat u ukrašavanju mešćida dakle raznim piše Abu Bekr Alija i ti kad uđeš džamiju dakle ne pada, ne razmišljaš ništa drugo ne gledaš u plafonu onim crtežima i onim ružama i šta ti ja znam. Dakle, sve to stvari koje su zabranjene. Allah poslanik, dakle, to nije radio u svome mešćidu. Cilj mešćida je šta? Da se obavlja namaz, da se spominje Allah, te barek zela i da se okupljaju muslimani. Radi nekih muslimanskih, islamskih, dakle, potreba, dakle, radi potreba džemata. Svatate, Allah poslanik sa sveme je napravio mešćid da bi muslimani zajednički obavljali namaz i da bi, odnosno, da bi Bilal se popeo i pozvao ih da dođu u, u džamiju. Bilal radi Allah anhu bi uči ezan, čak ponekad u nekim stvarima, iako ne, nije bio namaz. Dakle, pručio bi namaz da bi ljudi, pručio bi ezan da bi ljudi došli u džamiju. Iako, dakle, nije, nije, dakle, bio, bio, bio namaz. Barek Allahu fikum, nam. Jer je bila potreba, dakle, da se okupe muslimani da bi im Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, nešto rekao. Taj, sljedeća stvar dakle, odnosno sljedeća tema, dakle, završili smo s ovim hadisom, i ovo alhamdulillah, jasno je tako. A? Dakle, dobije se odgovor ono u <laughs> Medini, veći da lava koji se nikad nije zlata, već je mesing. Moraju svaki, dakle, redovno moraju da ga da ga poliraju sa nekom... Ne, moraju redovno da ga poliraju. Ne, ne, sve je ono mesing, jer često sam, dakle, sedih u, u haremu, subhanallah, i oni, dakle, oni radnici što su oni bangalci i pakistanci moraju da nose specijalne maske na licu, a? jer koji koriste neku, neku tečnost, neku, neku pastu, jel, sa kojom trljaju, koja je i tekako otrovna. A? a mesing je sam po sebi štetan kada je u, dakle, kada je u prahu, jel, a? dakle, kada se udahne, mesing je i tekako, i tekako štetan, ali izgleda lijepo, zbog toga su ga stavili, da ljudi, <laughs> da ljudi misle da je zlata. Pa kak je zlata je kod, kod prinčeva saudijskih. La hala la kuat ila ila. Nam, el muhim. Taj, sljedeće poglavlje jeste otklanjanje uh, neđaseta, otklanjanje neđaseta, njegovo pojašnjavanje. Uglavnom, dakle, ono ovaj spominje što znači neđaset uh, u arapskom jeziku i urfen dakle, što znači u, dakle, u urfu, jel? dakle, je opšte poznato kod ljudi. Zatim kaže nežasa, šerij, dakle, terminološko, šerijetsko značenje jeste a, posebna, dakle, vrsta prljavštine, poput mokraće, koja čovjeku ne dozvoljava da obavlja namaz. Dakle, koja čovjeku smeta da obavlja namaz. I slično tome. Dakle, sve ono što je od stvari, dakle, koje su prljave, sa kojima ne možeš da klanjaš, i to smo, dakle, bili spominjali, stav onih učenjaka, dakle, ili jednog dijela učenjaka koji dozvoljavaju korištenje uštavljene kože životinja čije se meso ne jede, a? iz toga izuzimaju namaz. Iz toga izuzimaju namaz. Svatate? Pa kažu dozvoljeno koristiti, šta ti ja znam, bundu od, od medveđe kože, a? ali nije dozvoljeno klanjati u njoj. A? Jer ona, kažu, nije postala, štavljenje nije postala čista a? ali je suha koža, tako da sa nje ne može ništa da pređe na tebe. Ali ona sama po sebi je neđaset i ne može šta da se očisti. Svatate ovo bare kalafiku. Zbog toga je treba dozvoljeno nositi, ali ne smije se u njoj klanjati. Jer je uslov za ispravnost namaza, klanja je neđaset, je tako? A? a oni drugi koji to kažu da je, da je, da je očišćenja štavljanjem, za, tih, da, za njih ne važi, Dakle, ne važi taj propis, pa kažu ona je postala čista, dakle, ta koža od medveda i od lisice, ona je postala čista, štavljanjem i dozvoljno ti da koristiš u, svakom slučaju, tako, barek Allahu, fikum, nam. Tajp. Zatim kaže, u ovom poglavlju se spominju propisi, dakle, neđaseta i kako se otklanja e, i kako se čisti mesto na kojem je bio neđaset e, i, dakle, neki propisi vezani za to, jer tako. Zatim kaže, اتفق العلماء على وجوب ازالتها وانه شرط لصحه الصلاه složili su se učenjaci jel složila se ulema da je obaveza sklanjanje neđaseta i da je otklanjanje neđaseta šart za ispravnost namaza. Što znači šart? Moraš prije početka namaza, prije nego što uđeš u namaz, moraš dakle ovu stvar, ovaj problem riješiti, ovu stvar odraditi, da bi ti namaz bio ispravan. Svatate mi. Jer ako budeš klanjao na mestu za koje znaš da ima na njemu neđaset, na ti nije ispravan. Ako znaš da na odjeć imaš neđaset, a nisi ga otklonio, onda ti je namaz neispravan. Ako na tijelu imaš neđaset, odnosno znaš da imaš neđaset, onda ti je namaz neispravan ako ga nisi otklonio. Svatate. Dakle, ovdje je vezano za ilm od toga, dakle, o tom neđasetu nazvano da je šart. Je tako? Da znaš ilm, da znaš da ti je odjeća prljava, uslov je. Hm? Jer osnovno da ti odjeća čista, je tako? Ha? Svatate ovo što ću da kažem, inša Allah. Inša Allah, taj. Taj. Zatim kaže uh, Al-Wazir, dakle Ibn Hubeira, أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة لقادر عليها kaže Vazir rahimahullah ta'ala složili su se svi učenjaci da je čišćenje tijela od neđaseta uslov za ispravnost namaza za onog koji je u stanju da to učini. Dakle, za ono koji je u stanju da to učini, naša se ovo vraća? Na namaz ili na otklanjanje džaseta? A? Niste me pratili. Ajde opet. na džaseta, bare kalofikum. Dakle, onaj koji je u stanju da otkloni taj džaset, obavezamo da je otkloni. Ako nisi u stanju, onda šta? Onda moraš da klanjaš pa makar taj džaset bio tu. Svata te ovo bare kalofikum. Dakle, u zatvor si, kažu ti ne, <laughs> ne možeš da se abdestiš. Odnosno, ne možeš da se opereš. Ili ne možeš, šta ti ja znam, Ne možeš te jemom da operi, da očistiš neđaseta od djeće. Svataš, odakle ovdje se misli izadete neđaseta minel beden sa, sa tijela, sa odjeće ili sa mjesta na kome, na kome klanjaš. Nam, bare kalafikom. Zatim kaže, neđaseta, dakle, imaju dvije vrste, hukmije, vahijetarija ala mehalin tahir, dakle, hukmije, dakle, ona koja, dakle, ima propis, jel, prljavštine, a to je ona prljavština koja padne na čisto dakle koja dođe na čisto mjesto, na odjeću, na tijelo ili na ili na bilo šta, na bilo koji predmet koji osnovi čist, ja? padne na njega, neđaset. Fe hazihi jekfi fi tathiriha i džraul maji ala džemi uh, e, mevaridiha. Uh, e, bade izaleti ajniha anil mehalli tahir. Dakle, za ovu vrstu nečistoće, kada kažemo neđis, znači nečistoće, tako, a? Neđis. Moglo bi se reći nečist nečisto je tako, a? Ja? <laughs> Dakle, kako se oslanja ova vrsta priljavštine, dakle, koja padne na nešto što je čisto? A? Da se na nju naspe voda, a? odnosno da se sipa voda onoliko, tako da se otkloni, dakle, osnova, dakle, te priljavštine, dakle, da se, da se više ne vidi. A? Svatate ovo. Dakle, isprljao si ruku, onda se vodom nasip, sipaš na nju vodu toliko dugo dok se, dok ne ostane na njoj dakle na tom čistom mjestu koje osnovi čisto, da ne, ne ostane nimalo te prljavštine na, na tom mjestu. Svatate ovo. Barek Allahu fikum. Dakle, na svim mjestima gdje to bilo. Nam. Druga vrsta, a i nije, fehazihi la tethur bihal. Druga vrsta neđasita je ona koja je sama po sebi neđis. Dakle, ona prva je bila kada nešto čisto pa se isprlja s nečim. A? Ona se pere vodom, čisti se vodom. Dakle, dok se ne otkloni. Je tako? a ova druga, ona je neđi sama po sebi i ne može da se očisti. Dakle, ne može da se opere. Ničim, ne može ničim da svinsko meso, imaš pače svinskog mesa, ono je neđi samo po sebi. Ne može ničim da se očisti, ne može da se opere, kuhaj ga, trljaj, radi što ćeš, ne može da se opere. Svatate ovo, bare kalafiku. Na? Isto tako pas. A? Pašće. Sveća <laughs> njuška. Svatate ne, dakle, ne mora da se ne može ničim da se opere, niti štavljanjem, niti, niti nečim drugim, jel, šta ti ja znam. Taj. Zatim kaže, va indel džumhur, va minhumul hanabile, enne neđasa innema tu zalu bil ma'i, dune gajrihi minel ma'i at. Kod džumhura, dakle, kod većine učenjaka i od njih su, od njih su hanbelije, da neđaset ne može da se odkloni ničim drugim osim vodom. Dakle, od tečnosti. Dakle, uzmi sve vrste tečnosti. Šta smo bili spominjali? Razređivač i benzin i naftu i štikštof. Kako se kaže štikštof na jašeniku? Nije bitno. A? Ili plin, ili a? sirup za kašalj. Šta god hoćeš? A? Neđaset ne može da se osloni osim vodom. Dakle, prljavština može da se opere samo vodom i dakle, to je stave učenjaka i hambelija. A mezheb Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala. I jedan rivajet, dakle, koji se također prenosi imam, od imama Ahmeda jeste enaha tuzalu bi kulli ma'in tahirin mezilu li ajnil u asar. Kaže, dakle, meze bebu hanife i, dakle, ovaj rivajet od imama Ahmeda jeste da se neđis, neđaset otklanja sa svakom tečnošću koja je u osnovi čista i može šta? Može da otkloni, dakle, tu prljavštinu ili tragove koja, koju ona ostavlja. Svatate? Ha? I, dakle, ovaj stav je odabrao Ibn uh, Aqil i šejh, šehu islam Ibn Taymi je također, rahimahullah ta'ala, ovog stava. A? Dakle, imamo dva stava. Šta smo rekli za, dakle, benzin je osnovni šta? Čist. A? Benzin je čist, sam po sebi. Ili razređivač je čist. Je tako? A? Je tako, bare kalafikom. Dakle, većina učenjaka je tog stava da on ne može da očisti, dakle, neđasit. A? već samo voda je ta koja može da opere prljavo. A ovi drugi su, jel, ako je ta tečnost čista sama po sebi, jel, ako je čista, ona može da otkloni neđaset, dakle, odnosno ako je čista i može da otkloni taj neđaset i njegove tragove, da je, šta? Da je ispravno da se sa njom čistiti te stvari. Svatate ovo, bar kalahu fikum. Na primjer, praktičan neki primjer koji mogu da kažem ja, kada čovjek uzme stavi prašak deterđent ovaj za veš, jel, staviš u vodu ili sjaja onaj kako se zove za sudove, jel, ja, da voda promijeni svoj miris, da miriše sad na dakle, na onaj deterđente, a zatim tu vodu uzme i otkloni ja, prljavštinu sa odjeće, sa tijela ili sa mjesta. Dakle, po stavu imama Ebu Hanife, rahmatala, je dakle to ispravno i dozvoljeno, a po stavu većina učenjaka nije već mora da se očisti sa sa vodom, dakle, i voda je tako, ja? Čim se na... očistimo, Al muhim. Šta je sa prednost čišćenju vodi u odnosu na otklanjanje džasesa? Šta je sa sa hadisom čišćenja sa kamenčih čima, recimo? Ne, to je, to je iznimka. To je iznimka, to je iznimka i to je samo, dakle, za... Zašta? Za za... Ne, ne, ne, to je samo za veliku i malu nuždu. Međutim, ako imaš neđase, dakle, paste dodirne po, po ruci ili po, po jezikom, jel, po, po, po odjeći, njuškom, i vidiš, ostane ti mokar trag, to je neđaset koji mora da se otkloni, inače namas nije ispravan. Svataš? A? Dakle, po stavu većine učenjaka, ta čišćenje, dakle, te pljivačka psa mora da bude vodom. Međutim, kaže imam Ebu Hanife, može sa, i sa nekom drugom tečnošću, ako je ona sama po sebi čista. Je tako? I ja, pod uslovom da ona može da otkloni, dakle, dakle čistot, nečistoću, prijavšenu samo po sebi, ili i, nje, i njegove tragove, tako, bare kalofikom. Zatim one kaže, u eneđase da uhleha selasa sifatin, eh, eh, to'mun, warihun, waleunun. Neđaset ima tri svojstva, ukus i miris i boju. Zatim kaže, kada ostane, dakle, ukus ili miris nakon pranja, a, to je dokaz da ta stvar još nije očišćena. Dakle, nije očišćena, shvatate me. Dakle, ako ostane ukus ili miris, dakle, tog neđaseta, na određenom predmetu ili na određenoj stvari, onda je to dokaz da nije stvar nije stvar očišćena, nije dobro oprata. Nam, wa annaha lam tazul i da se nije otklonila أما بقاء اللون بعد الغسل الجيد فلا يضر لأنه معفوه عنه أشتو ستيتش بوية أكو استاني بوية رسمو ناديتش imaš majicu bijelu, a? i na njoj je pala prljavština. I nakon dobrog pranja, a? nestala su ova dva svojstva, dakle ukus i miris, ali ostaje, ostala je boja. A? Onda se, dakle, ova stvar, dakle, dakle, tinta nije prljava sama po sebi, dakle, ne ubraja se u neđis. Recimo, krv, A? Tako? A? Sad ćete se rastavljati krv prljava ili nije? Mi ćemo reći prljava krv. A? Ili ima krv koja je prljava bez razilaženja među učenjacima? Odnosno vrsta krvi koja je prljava bez razilaženja među učenjacima. Svatate ovo. A? A? Oprosi majcu. Dakle, nema niti mirisa, niti ukusa. Međutim, šta? Šta? ostala fleka nije mogla, i nakon dobrog pranja nije mogla da se skloni fleka. Dakle, ovo je stvar koja se šta? Koja je dozvoljena, dakle, koja ne, ne škodi, koja ne mari, jel tako? Dobro što se tiče, dakle, ih ovdje nije spomenuo, nadam se da će to, dakle, ovo je samo uvod u ovu temu, nadam se da će to kasnije spomenuti, inša Allah, a, a to je miris. Ako sam miris ostane nakon dobrog pranja, onda ni to ne škodi onda ni to ne škodi. Jer mi znamo da je, da je Ebu Horeje radijallahu anhu namjerno, dakle nije volio, vodio, dakle nije volio da koristi vodu prilikom čišćenja, a? već je koristio kamenčiće. Zato jer se neugodno osjećao zbog mirisa koji bi, dakle, po prirodi, dakle, a? ostajao na ruci. Dakle, neugodan miris koji bi ostao na ruci i nakon dobrog čišćenja. Dakle, ne bi mogao taj miris da se otkloniti. Pa dakle, Ebu Hurej radilahu, nije, dakle, mrzio je tu stvar, zbog toga nije koristio vodu, već je koristio šta? Kamenčiće, da bi izbegao direktno dodirivanje čega? Neđaceta. Svatate ovo, bare kalafikum. A? I kada kažemo šta je bolje za istiđmar, dakle, koriste, korištenje, e, čišćenje nakon e, obavljanja nužde, šta je bolje, da li je bolje voda ili kamenčić, a? odnosno kamenčići ili sve ono što ima njegov propis. A? onda ne možemo da kažemo bolje je, abdalnije je, dakle, sa šarijetske strane i veća je nagrada korištenja vode. Zašto? Jer je Allah poslani sveme koristio šta? I džemreta, jel? A? Hasa, dakle, kame, kamenčiće. Iako je vode bilo dosta. Dakle, vode je bilo dosta i za piće i za ostale stvari. Svata to bare kelahu fikum. A? Dakle, ne može da se kaže koje je bolje. Međutim, može da, ka, da čovjek kaže za mene je bolje. Dakle, u mom slučaju. A? iz moje prakse, da kažem, i tako dalje, i tako dalje, je bolje ovo ili je bolje ovo. Svatate ovo, bare kalafikum. Dakle, da govori svoj slučaj, ali da spominje općenito, pa kaže, voda je to sigurno bolja, onda će mu reći, dobro, zašto Allah ih nije koristio vodu, koristio kamenčiće, iako je bilo vode, dakle, u izobilju. Svatate ovo, bare kalafikum. A? Dakle, može čovjek da pravi razliku propisa, dakle, općenitog i sve određenih Dakle, fetve koje se tiču određenih osoba, je tako? Nam. Da, gdje smo stali? Nam. Zatim ovdje spominje uh, interesantnu stvar, pa kaže uh, Eseru en neđasa min ravaihi el keriha es samma tahtalitu bil hava tedhulu fil وتدخل في البدن بواسطة مسمى uh, kaže uh, وتخل kako se kaže كاجي uh, tragovi, jeste, barakalafiku, tragovi neđaseta, dakle, miris, a? kada neđaset ostavi trago, tragove, dakle, u mirisu, a? imaju vrste tih, dakle, odvratnih mirisa, jel, a? koji mogu i kako čoveku da škode, jel, zato što se oni miješaju sa havom, sa vazduhom koju on udiše i da taj način, dakle, može te otrovne, dakle, gasove i mirise, da udahne u sebe koji, koji mogu i takako da mu, da mu dakle, škode, da mu škode tijelu i zdravlju. Jel? Li enne hawa se jal mu reke latif. Zašto? Zato što je voda, zato što je vazduh u osnovi šta? Vazduh u osnovi tečan. Je tako? Kiselnik. Kada ga spakuješ u, pod pritiskom u neku posudu, onda je on tečan. Isto to važi isto za, za, za CO2, kako se zove, ugljen dioksid. I on je također tečan. Međutim, kada su jel, u slobodnoj, uh, jel, onda su, to je, to je subhanala, vidiš tu kako su ovi jarabi, ovi salibiju, salibijun, kako su na strani glupi. Naš, glupi, kažeš mu kako je moguće, dakle, ovi Ehlul Kitabije, kažeš mu kako je moguće da, da jedna ista osoba bude i otac, i sin, i sveti duh u isto vrijeme. Kažu oni, pa predstavi sebi vodu, ona može da bude i, u, dakle, gaz, može da bude voda, a može da bude led. Dakle, može da bude tri, jel, dakle, jel, tri, tri materije različite, a jedna te ista stvar. A? H2O. <laughs> Kažeš, subhanala, voda je voda, bez obzira da li bila u, dakle, u, u tečnom stanju ili u, u, u, ili bila gaz, para, ili bila led, ona je H2O. Međutim, ovamo imaš Allaha udu bila, pa imaš insana koji je od krvi mesa i onda imaš još duha koji je stvoren od duha, od, od, od nura, od svetla. A? Dakle, ovo su ovamo tri različite stvari, a ovo ovamo jedna stvar. Svatate o bare kalofikum. Dakle, koriste ove dakle, glupe, glupe primere, a muslimani su njima pokazali šta je fizika i hemija i te ostale stvari. La haule vrakote ila dila. Zatim kaže, vo jedhulu بما يحمل معه بسهولة في أديك مسامي الأجسام i dakle taj miris odnosno taj taj gaz koji izađe dakle iz iz prljavih nežaseta ulazi u najmanje pore koje čovjek ne može da vidi a Je tako na primjer dođe kod vas pijan čovjek pijan dakle za dakle na sve strane a Je tako iako nema kod njega dakle ta tečnost ne možeš da ali iz njega udara alkohol Ili čovjek, na primjer, koji, kada odeš u prostoriju koju se, koju se puši, na primjer, a? oni hronični duhanđije, uđeš unutra pet minuta, izađeš napolje, sav si se, ja, smrdiš na, na, na, na. <laughs> La havle, vrako je cijela, smrdiš na pršutu, ja. Subhanallah. ولهذا عين الشارع الحكيم المالي إزالة نجاسات Zatim kaže, zbog toga je šarija, dakle onaj koji propisuje šarijet, dakle, a, zakonodavac, Allah subhanahu wa ta'ala, zbog toga je on odredio vodu za otklanjanje nežaseta. Zašto? Zato jer je, dakle, ona, dakle, po svojoj prirodi, a, je, dakle, u takvom tečnom stanju da ulazi, dakle, u najmanje pore i šta? I čisti, i čisti jel i čisti tu prljavštinu subhanallah e, wa kuwa fi izalati al mustakfirati wallahu alem ima i tekako veliku dakle snagu i moć za otklanjanje dakle tih tih neđaseta koje za čoveka možda nisu i vidljive sjećate se kad smo govorili dakle o nekoliko priješnjih djecova dakle kad se pas poloče u vodu kad poloče vodu je tako dakle prljavština njegove njuške je nevidljiva jer je iste boje ko voda svatate nema nikakav miris nema nikakav ukus. Svatate? Dakle, ne preporučuje nikome da proba <laughs> nakon, nakon psa da se napije iz iste posude, je tako? Ali nema nikakav ukus. Najverovatiji, Allah hvalem, pitaj nove što imaju paščar kući. Švabe. <laughs> Je tako? Ali pored svega toga Allah se barem tela, dakle to e, dao mu je propis, dakle nežaseta i obaveznost otklanjanja, dakle, tog, tog neđisa, tako. Zatim kaže, Kale ulema, dakle kažu učenjaci, osnova kod svega, dakle kod svih stvari, jeste da su čiste. Dakle, osnova kod svega je da su, da je čisto. Sve. Dakle, sve, svaka materija, sve što vidimo, dodirujemo, dakle, osnova na dunjalu koja je sve čisto. لأن القول قول لأن القول بنجاستي يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام ها يركدا كاجمو da nešto nečist da nešto prljavo obaveza je robovima. A? Dakle, i badetska obaveza, šarijetska obaveza je da se toga pridržavaju. Dakle, i badet je tvoj da se kloniš tih neđaseta. Svataš? A kako možeš čoveka da, obavezi, da, da obavezeš sve čim? Da mu kažeš to i badet ako nema šarijetski dokaz za to. Svataš? Kada kažeš ovo je neđaset, to moraš da opereš. Ako ne opereš, znači obaveza i badetska, vjerska obaveza ti je da otkloniš nešto. Jer smo malo prije rekli da se složili da je svi učenjaci da je obaveza muslimana odklanjanje neđasa, tako. I ja kad tebi kažem ovo je neđis moraš da skloniš, znači je tvoja verska dužnost i badet prema Allahu je da otkloniš, da, da, da, da to, da skloniš da se tu prljavšinu da opereš, tako. Kako onda možeš da nešto da kažeš da je prljavo ako nemaš rijetki dokaz? Sada te obavlja sa lafikom. Pitanje vjere, a za dinske rijetke stvari čovjek mora da ima dokaz. Zbog toga kažem osnova kod svega da je čisto. Osim za ono što je došao šedijetski dokaz. Svatate ovo bare kalabi. Alhamdulillah, prosto jednostavno. إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي حي الشباب حي الشباب, حي الشباب الإرشاد جند المجد مصباح اليقين يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين سيروا إلى العليا إلى قرة عيون الحاسد والله جل بالعون والنصر المبين سيروا إلى العلياء إلى قرت عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين سيروا إلى العلياء إلى قرت عيون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين حي الشباب حي الشباب حي الشباب العاملين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا فرح الرشاد ليرفعوا لله من قد أبوا إلا الصلاح بديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين عليه الشباب svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš, Ti istinu, tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih, pravovjernih.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 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće. a neće biti ono što vi. Dobar put je. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku.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 Širok izbor audio predavanja dalje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas usreće. كالسيل كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sunetskih mimbera posjetite nas na www.baltol.com soba put vjernika vjernika ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجري نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والله جوارا Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu. kada je vidi ili bude njen svetok. jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. والنور أتى يبرق من بين السحاب أنور بهية تهدك التحية Posjetite nas www.paltak.com Soba put vjernika. Ono ono Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltalk.com Soba put vjernika. Vjernika. Vjernika. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن لذيذ العيش في النصب